Էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագծով առաջարկվում է էներգետիկայի մասին օրենքի 50-րդ հոդվածում 2022 թվականը փոխարինել 2025 թվականով։ Փոփոխությունն ուղղված է Հանրապետության նախագահի 2020-2025 թվականների ծրագրի դրույթների կատարմանը, որի համաձայն էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է երկրի էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը, անվտանգության բարձրացմանը, էներգետիկ ոլորտի կայուն զարգացմանը, ասում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախ նախարար Սուրեն Գալստյանը։ Սույն օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է կատարումն այդ ծրագրերի դրույթներին, ինչպես նաև ներկայ իրավիճակում այն առավել քան արդիական է կապված Արցախի հանրապետության շրջափակման զուգահեռ Ադրբեջանի կողմից իրականացող էներգետիկ ահաբեկչության պատճառով ստեղծված էներգետիկ իրավիճակը հաղթահարելու եւ էլեկտրոէներգետիկական համակարգի անարաբերնվածություն թեթևացնելու անհրաժեշտությամբ։ Օրինագիծն իր էությամբ հանդիսանում է վերականգնող էներգիա եւ էներգիա խնայող համակարգերի զարգացման քաղաքականության ուղղված միջոցառում եւ դրա und Tumma in Knauer էներգիա արտադրողների գործունեությունը չի ենթարկվի կարգավորման, տեղակայանքների կառուցման եւ արտադրության ժամանակահատվածում։ Այսինքն արևային էներգիայի կիրառման ինքնավար էներգիա արտադրողներին հնարավորություն կընձեռնի սեփական կարիքները բավարարելու համար առանց լիցենզիայի կառուցել մինչև 500 կիլովատ արևային տեղակայանք մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Օրինագիծն արժանացել է փորձագիտական ծառայության դրական եզրակացությանը։ Արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի բոլոր 4 կուսակցության անդամները կողմ են քվեարկել օրենքում առաջարկվող փոփոխություններին։ Հանձնաժողովի նիստի երկրորդ հարցը անշարժ գույքի գնահատման գործնեայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագիծն էր։ Այն ներկայացրել է Արցախի Հանրապետության կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմինե Միրզոյանը։ Գնահատման գործնեայությունը հանրապետությունում կանոնակարգվում է քաղաքացիական օրենսգրքի անշարժ գույքի գնահատման մասին օրենքի եւ գնահատման ստանդարտի հիման վրա, սակայն գործող օրենսդրությամբ չեն կարգավորվում մի շարք իրավահարաբերություններ, ասում է Արմինե Միրզոյանը։ Մասնավորապես կարգավորման առարկա է միայն անշարժ գույքը, սակայն ներկայումը շարժական գույքի գնահատումը զգալի մասնաբաժին է կազմում արկա իրավահարաբերություններում, մասնավորապես վարկավորման եւ ապահովագրական ոլորտներում։ Օրենսդրությամբ նախատեսված գնահատման պարտադիր դեպքերը չեն ներառում բոլոր այն իրավահարաբերությունները, որտեղ գույքի իրական շուկայական արժեքի արտացոլման անհրաժեշտություն կա։ Գործող օրենսդրությունը լիազոր մարմնին որևէ գործիք կամ մեխանիզմ չի նախատեսում, որով հնարավոր լինի ողջունել որակավորված անձանց կողմից կատարված գնահատությունները։ Ներկայացվող օրինագծով առաջարկվում է օրենքի գործողությունը տարածել Արցախի Հանրապետության տարածքում իրականացվող անշարժ եւ շարժական գույքերի, ինչպես նաեւ գույքի նկատմամբ սեփականության գնահատման գործնեության վրա։ Առաջարկվում է ոլորտում կիրառել միջազգային ստանդարտներ։ Առաջարկվում է ընդլայնել գործող օրենքով սահմանված գնահատման պարտադիր դեպքերը, որպես գնահատման պարտադիր դեպքեր սահմանելով նաեւ պետական եւ համայնքային կարիքների համար գույք վարձակալելու եւ պետական եւ համայնքային գույքը վարձակալությամբ հանձնելու դեպքերը ծրագրերը, ինչպես նաև Գույքի Սեփականատիրոջը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սնանկ ճանաչելու եւ Գույքը հրապարակային սակարկություններով օտարելու դեպքերը։ Օրենքի նախագծով խմբագրվում է գրեթե ամբողջ օրենքը։ Հանձնաժողովի անդամների որոշմամբ նախագիծը լիագումար նիստին կներկայացվի երկու ընթերցմամբ։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։